akiwapa bishara masahaba zake maneno yenye faraja na furaha na maneno yenye kuleta uchangamfu katika maisha ya mwanadamu kama ilivyopokelewa hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema unapokuwa umeingia usiku wa kwanza wa Ramadhani idha kana awwalu laylatin min Ramadhan unapoingia ule usiku wa mwanzo wa mwezi wa Ramadhan sufidati shayatin hufungwa minyororo mashaitan wa maradatul jinni na wale majini waovu Allah subhanahu wa ta'ala anawafunga minyororo ili waja wake wapate nafasi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake wapate uchangamfu katika taa na khairat kwani mashaitani na majini waovu ni sababu kubwa sana katika sababu wazokuwazuia watu katika mambo ya kheri na hao ni maadui zetu na Allah tabaraka wa taala ametutaka tuwafanye kuwa ni maadui kama alivyosema Allah tabaraka wa taala inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa hakika shaytani kwenu nyinyi ni adui basi na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. Na akatukataza bali akatukemea na akatuambia subhanahu wa ta'ala fa inna man ittakhadha ash-shaytana qarinan fasaa qarina inna man ittakhadha ash-shaytana qarina hakika yoyote atakayemfanya shaitani kuwa ni rafiki yake basi huyo amechagua rafiki mbaya sana kwa hivyo unapoingia mwezi wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala huwafunga minyororo hawa mashaitani na majini waovu. Waghuliqat abwabu nar na inafungwa milango ya moto na moto wa Allah, moto wa Jahannam una milango saba na yote inafungwa. Falam yuftahu minha babun haufunguliwi mlango wote katika milango ya moto na hii ni bishara njema kwa waja wa Allah tabaraka wa taala kuukimbia moto wa Allah tabaraka wa taala na kulazimiana na taa wafutihati abwabul janna na hufunguliwa milango ya pepo na Allah tabaraka wa taala ameiumba pepo akaiwekea namna mbalimbali za starehe katika maisha ya peponi na akaweka kila kinachopendwa na nafsi hivyo milango minane ya pepo hubakia wazi katika mwezi wote wa Ramadhani ili waja wapate hamasa ya kushindana kuikimbilia hiyo milango ya pepo na kuyafanya matendo mazuri yatakayowafanya waweze kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wafutihati abwabul janna na hufunguliwa milango ya pepo falam yughlaq minha babun haufungwi mlango wote katika hiyo milango ya pepo milango inakuwa wazi ya pepo ya Allah tabaraka wa taala na milango ya moto inafungwa na wala haufunguliwi mlango wote katika milango ya moto lakini pia akasema mtume sallallahu alayhi wasallam wayunadi munadin na hutangaza kwa sauti ya juu mtangazaji akasema ya baghi alkhair aqbil ewe mja wa kheri unayoyapenda mambo ya kheri huu ndio muda wa kuyaelekea mambo hayo na huu ndio muda wa kuongeza jitihada kubwa katika kila jambo la kheri ya baghi alkhair aqbil ewe mja unayopenda kheri zielekee kheri zikimbilie kheri katika mwezi huu wa Ramadhani mwezi ambao Allah azza wa jalla ameuchagua katika miezi yote kumi na mbili akauteremshia mwezi huu maneno yake matukufu Qur'an shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran mwezi wa ramadhani ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an ni mwezi pekee ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka siku iliyokuwa bora zaidi ya miezi elfu moja ni mwezi ambao watu watakikana kuongeza jitihada za kheri kama alivyokuwa akifanya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya baghi alkhair aqbil ewe mwenye kuzipenda kheri zielekee kheri katika mwezi huu wa ramadhani kama ilikuwa katika miezi mingine unatoa sadaka kiasi kidogo basi mwezi huu ongeza kutoa sadaka kama ulikuwa usoma Qur'ani kiasi kidogo ongeza katika mwezi huu kusoma Qur'ani kama ulikuwa waswali sunna kiasi kidogo ongeza katika mwezi huu kuziswali swala za sunna ya baghi alkhair aqbil ewe unayezipenda khairi zielekee akawa mtume sallallahu alayhi wasallam yeye sifa yake ilikuwa ni jawadun karim alikuwa ni mtu mtukufu mtu mwema mkarimu lakini katika mwezi wa Ramadhani alikuwa ni mkarimu zaidi alikuwa anafanya kheri zaidi na wewe ongeza kheri katika mwezi huu wa Ramadhani katika kuziendea kheri unapoyasoma maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam unakuta alikuwa akisoma sana Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani katika hadithi ya Aisha wakati mtume sallallahu alayhi wasallam amewasalisha masahaba zake salatu tarawih siku ya kwanza masahaba wakawa katika idadi ya kawaida siku ya pili masahaba wakawa katika idadi kubwa zaidi mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasalisha tarawih mpaka wakakaribia kuchelewa kula daku. Unafikiria kilikuwa ni kisimamo cha namna gani? Ni kwamba mwezi wa Ramadhan mtume alikuwa akiongeza jitihada kubwa katika ibada. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alipokuwa anawasalisha watu tarawihi katika mwezi wa Ramadhan, alikuwa akisoma miatu aya mamia mpaka wazee wanachukua fimbo wanaziegemea fimbo zao hawawezi kusimama na yeye anaswalisha na yeye ni mzee pia jitihada zilikuwa kubwa katika ibada kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam bali imamu Shafi'i alikuwa katika mwezi huu wa Ramadhan anairejea Qur'ani zaidi ya mara 50 yani anahitimisha qurani kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas mwanzo wa msahafu mpaka mwisho anarudia mara hamsini na katika riwaya mara sitini alikuwa anasoma mara ngapi Qur'ani ya imam Shafi'i na wengineo ukisoma katika tarikhi za salaf utaona ajabu namna walivyokuwa na kheri katika mwezi wa Ramadhani katika upande wa kuwafuturisha watu si kuwaita watu majumbani bali kuemelea watu mtu akanunua vyakula akagawa kwenye majumba ya watu wasiokuwa na uwezo, akawaemelea watu futari, wakala watu na familia zao, watu wakawa na furaha. Ni mwezi watu walishindana katika mambo ya kheri. Ya baghi alkhair aqbil, ewe unaizipenda kheri, huu ndio mwezi wa kuzielekea kheri. Kama unamfuturisha mtu mmoja unapata thawabu sawa na aliyefunga. Kama familia ina watu kumi wewe ukawa imele yaftari watu wale umefukurisha watu wangapi wewe umepata thawabu za watu wangapi bado umehemea kwenye familia yako umepata za watu wangapi huu ndio mwezi wa watu kuzimbilia kheri ya baghi alkhairi aqbil ewe unaezipenda kheri zielekee kheri zikimbilie kheri katika mwezi huu wa ramadhani wa ya baghi ya shari aksir na ewe unaipenda maovu ewe unaipenda shari punguza, acha, rudi nyuma. Unapenda miziki, acha miziki yako. Unapenda kuangalia mapicha mbalimbali mbali, acha. Unapenda kucheza karata, acha. Unapenda kucheza madrafti, acha. Unapenda kukaa kwenye vijiwe vya uongo, acha. Unapenda mipira, acha. ya baghia sharri aksi, ewe unayependa shari, acha shari zako, punguza shari zako huu sio mwezi wa kufanya shari walillahi utaqa'u minan nar wadhālika kulla layla na Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha watu huru na moto wa jahannam watu ambao walikuwa tayari wamehukumiwa kwamba wewe ni mtu wa motoni wameshaandikwa orodha yao katika orodha za watu wa motoni Allah subhanahu wa ta'ala ukiingia mwezi wa Ramadhan anawaacha huru anawasamehe anawatoa hawa sio katika watu wa motoni na hili wamelipata ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwezi wenye kheri ni mwezi una baraka ni mwezi una mambo mazuri ambayo mwanadamu atakikana kwenda mbio katika mwezi huu na kuzikaza nguo zake na kuupunguza usingizi wake kuongeza jitihada katika mwezi wa Ramadhani katika kila jambo la kheri na wala usidharau jambo la kheri na wala usifanye upuuzi ukafikiri labda kumtaja sana Allah ni wewe labda una tasbih watembea na barabarani wasalimiana na watu ukizivuta zile tasbih hapana mdomo wako unatosha na wala wala Allah hana haja ya wewe kumpa hesabu umefanya mia mbili umefanya mia tano umefanya elfu kumi Allah hana haja na hesabu Allah anahitaji kuuona mdomo wako unamkumbuka katika mwezi wa Ramadhani mdomo wako unasoma Qur'an katika mwezi wa Ramadhani mdomo wako unapenda kuyataja maneno mazuri na kujiweka mbali na maneno mabaya katika mwezi wa Ramadhani wa baghi ya sharri aksi ewe unaipenda mabaya acha huu sio muda mwezi huu sio mwezi wa maovu ni mwezi wa kuyakimbia maovu ni mwezi wa kuyahama maovu ni mwezi ambao mpaka ukija ukaumaliza basi wewe umefikia katika daraja ya mja mwema katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله أي إسلام واجه الله الله سبحانه وتعالى ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an katika aya ambazo amezitaja za somo katika surati al akasema ya ayyuhalladhina amanu <clears throat> enyi mlioamini enyi mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mkamfuata mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam <clears throat> kutiba alaykumus siyam umefaradhishiwa ibada ya funga kama kutiba ala alladhina min qablikum kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla ametufaradhishia saumu na akayataja miongoni mwa malengo <clears throat> ni sisi kufikia daraja ya takwa daraja ya uchamungu na ili ufikie katika hiyo daraja ya takwa ni lazima ulazimiane na mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa sababu hakuna njia ya kufikia takwa ila kulazimiana na sunna unapotoka nje ya sunna hauwezi kuifikia takwa hauwezi kuifikia takwa katika surati al-an'am Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka ifuateni wala tattabi'i subul na wala msizifuate njia za pembeni tofauti na njia ya Allah tabarak wa taala Ifuateni njia ya Allah <clears throat> na njia ya Allah <clears throat> ndiyo njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah amemthibitisha Mtume ndani ya Qur'ani akasema, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na kwa hakika wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam <clears throat> unawaongoza watu katika njia iliyonyooka. Kwa njia iliyonyooka njia ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumelazimishwa sisi Waislamu tuifuate njia hiyo, tukakatazwa sisi Waislamu na njia za pembeni, na tukaambiwa fatafaraka bikum an sabilihi, hizo njia za pembeni zitakutoeni kwenye njia ya Allah. Yaani wewe utakapoipita njia isiyokuwa ya mtume hauwezi kufika kwa Allah. Fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo zitakutoeni kwenye njia yake Allah. Dhalikum wasakum bihi, huo ndio usia Allah anakuhusieni, ifuateni njia yake mujiweke mbali na njia za pembeni. Dhalikum wasakum bihi, huo ndio usia Allah anakupeni, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, ili mpate kumcha Allah. Lazima muifuate njia ya Allah, njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwaje mtume katika mwezi wa Ramadhani? Alikuwa mwingi wa kusoma Qur'an, alikuwa mwingi wa kuamrisha mema, alikuwa mwingi wa kukataza mabaya, alikuwa mwingi wa kumtaja Allah. Kila kheri mtume alikuwa yeye ni wa kwanza. Hakuna aliyemfikia mtume sallallahu alayhi wasallam wa ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, zaidi alikuwa ni mkarimu zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Hakuna anayeweza kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini maisha aliyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefunga Ramadhani kumi na moja. Hizo Ramadhani hakuwahi kuanzisha uradi wa pamoja msikitini, hakuwahi. Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili hijiria, na Mtume amefariki mwaka wa kumi na moja hijiria. Ramadhani kumi amezifunga Mtume akiwa hai na afya mzima, haumi katika hizi Ramadhani kumi, manake za miaka kumi hakuwahi kwenye maisha yake katika kufunga hizo Ramadhani, baada ya sala akaanza kuwaambisha Waislamu uradi wa kumtaja Allah kwa pamoja. Hakuwahi, alikuwa anaijua hiyo kheri ama alikuwa haijui? Katika hiyo miaka yote hakuwahi kuwaambia Waislamu kuwanuiza nawaitu nawaitu saumu ghadin saumu ghadin an adai an adai hakuwahi alikuwa hajui hiyo kheri ama alikuwa anaijua angalia sheitani anavyopoteza watu unaweza ukaleta karina baina haya maneno ya mtume kwamba unapoingia mwezi wa Ramadhan sufidatu shayatin wa maradatu wanafungwa minyororo mashetani na majini waovu Unaanza kujiuliza, mbona bidaa zinakuwa nyingi kwenye Ramadhani? Ni shaitani gani anayezifanya hizi bidaa, na watu wanakuwa na nguvu na uzushi wa ajabu kwenye Ramadhani? Wanaofungwa minyororo ni majini, sio wanadamu, na hawa wanadamu walishaharibika kabla ya Ramadhani. Kwa hiyo, shaitani baada ya kuwa kashafungwa minyororo hawa waliokwisha wateka kabla ya Ramadhani wakawa ni viongozi wa uovu, hawa wataendelea na uovu wao. ndio maana Mtume akasema ya baghia shari aksir, ewe muovu punguza, acha. Manake yupo huyo muovu, ndio maana anaambiwa aache uovu wake. Lau ingelikuwa Ramadhani hakuna waovu, Mtume asingesema ya baghia shari aksir, ewe muovu, acha uovu wako lakini wapo waovu waliokuwa waovu kabla ya Ramadhani. Sasa baadhi ya watu lina kuimba pamoja, watu kwa sauti nzuri za upole, wanahisi ni ibada kubwa sana. Inge ilikuwa ni ibada si ya kwanza, angeanza Mtume si angefanya Abubakari, si angefanya omar si angefanya Uthman, si angefanya Ali Mbona hawa wabora wetu hawakufanya? Ukiipita njia isiyokuwa ya mtume huwezi kufanikiwa na hauwezi kuifikia takwa. Sasa lazima tujitahidi katika huu mwezi wa Ramadhani kujiweka mbali na bid'a na ahwa, kujiweka mbali na uzushi na mambo ya matamanio. Baadhi ya watu wananunua sana tasbihi katika mwezi wa Ramadhani. Wanafikiri kwamba ukiwa unazivuta zile shanga za tasbihi, kila ukivuta unapata thawabu. Sasa mtu anaongea na mtu habari za asubuhi, anavuta mmeshindaje? Anavuta ah, wewe hii mmeshindaje? Na yenyewe ni tasbihi, lakini yeye maskini anajua midamu ah, vidole vinahesabu, basi Allah anaandika tasbihi ingelikuwa ni kheri angeanza kutengeneza hizo tasbihi mtume akawa nalo kubwa ambalo akawa analivuta manake hakuna mwenye kumtaja Allah kama mtume lakini hakuwa nayo hata ya pete ya kukanyaga hivi kwenye pete hakuwa nayo mnafikiria kulikuwa hakuna njia ya kutengeneza kama waliweza kutengeneza nguo za vita wakaweza kutengeneza ngao za kuzuia mishale walishindwa kutengeneza shanga za kuhesabia na wanawake bure walikuwa nazo za kuvaa. Mbona kulikuwa na mababu mazuri na kulikuwa na vitu vizuri na masahaba walitengeneza. Naweza kuwa mtu akawaza, labda wakati ule kulikuwa hakuna teknolojia. Mtume ameingia Madina akafikia nyumba ya ghorofa kwa Abu Ayyub al-Ansari. Maghorofa hamkuanza kunyang'anyie, niye mmeongeza tu ishirini thalathini mia mkaweka vioo, lakini maghorofa yalijengwa hakuna wewe utaleta kitu wenzako waliokutangulia hakukifanya kiwa kina kheri utakuleta wewe sasa lazima tuangalie somu za masahaba lazima tuangalie somu ya mtume sallallahu alayhi wasallam na sisi tuipite njia walioipita wao hii ndiyo salama yetu yapendeza ukamtaja Allah mdomo wako wala hakuna haja ya vidole wala hakuna haja ya shanga. Mahala umeambiwa tasbihi kumi utaleta kumi, mahala umeambiwa thelathini na tatu utaleta thelathini na tatu, mahala umeambiwa mia utaleta mia. Haujaambiwa usihesabu, unahesabu nini wakati hujaambiwa uhesabu? ndo Abdullahi bin Mas'udi radhiallahu anhu alipowakuta watu msikitini wamekaa duara, kiongozi wao anawaambia kabiru mia leteni takbira mara mia wanaanza Allahu akbar Allahu akbar mpaka mara mia na mbele yao wana vijiwe vya kuhesabia akawauliza nini hii mwafanya asema si twamtaja Allah na hivi vijiwe vya nini tunahesabia tasbihi si mhesabu madhambi yenu kwanza awaambia si mngehesabu madhambi yenu kwanza madhambi yenu mmesha hesabu hesabuni madhambi yenu na mimi nitadhamini kwa Allah muingizeni peponi. Maana yake nini? Hakuna haja ya kuweza kuhesabu vijiwe na kuhesabu tasbihi ambazo hujaambiwa uhesabu. Ibada ikiwa katika sura ya itlaq imeachanizwa, haikuwekewa idadi wala kiwango, na wewe usiweke ibada. Kama imewekewa wakati, ifanye kwenye wakati haikuwekewa wakati na wewe usiweki wakati. Kwa hiyo kama idadi imewekwa utafanya kwa idadi, na kama idadi haikuwekwa usifanye kwa idadi. Wewe mtaje Allah wakati wote, halafu unapomtaja Allah kwa tasbihi ambazo umewekewa idadi ukatumia vidole hivi, vidole vyako siku ya Kiyama vitatoa ushahidi kwamba ya Rabbi, huyu mja wako alikuwa anakutaja kupitia sisi hiyo shanga ndugu yangu, tasbihi ya pete, tasbihi ya goroli itakutolea ita ushahidi saa ngapi? Ukifa waiacha chumbani, waiacha kwenye kabati. Kwa nini usitumii vidole vyako katika hesabu ulizoambiwa uhesabu kwa idadi maalum? Hakuna haja ya Muislamu ya yeye kuanza kwenda kununua tasbihi ya kung'aa sana shilingi elfu kumi na tano wakati hiyo shilingi elfu kumi na tano anawafuturisha familia tatu mihogo ya elfu tano ni familia tatu wanakula vizuri kabisa, wananunua mihogo ya elfu nne na karanga za shilingi elfu moja familia nzima wanaftari Kuna haja gani kupeleka kwenye maduka ya kuuza tasbihi za kung'ang'aa kwa sababu tu kwamba utatumia kumtaja Allah? Na Allah hajakufundisha hilo, wala mtume wake hajakufundisha hilo. Kwa nini uingie katika kujitia tabu na dhiki ambayo hukupangiwa na Mola wako? Ayuha almuslimuna ibadallah enyi waislamu waja wa Allah huu ni mwezi wa kujikurubisha kwa Allah katika kila jambo la khiri katika ibada kuhudhuria swala za jamaa msikitini kupenda kuswali jamaa msikitini usikie vibaya kuchelewa jamaa msikitini lakini pia ni mwezi wa ukimya na sio mwezi wa kubishana na kugombana ikitokea mtu amekuletea maneno mwambie inni swaim mimi nimefunga si mwezi kugombana akiwa mkeo akiwa mwanao akiwa ndugu yako akiwa rafiki yako akakuletea maneno ya ugomvi mwambie inni swai mimi nimefunga sihitaji kugombana na mtu muache na balaa lake abaki nalo mwenyewe tuutumie mwezi huu vizuri na tupate faida katika mwezi huu wa Ramadhani ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم